Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvanaest je siječnja 1945. godine. S mostobrana na rijeci Visli postrojbe prvog Ukrajinskog fronta pod zapovjedništvom maršala Ivana Konjeva spremaju se za napad na njemačke položaje. Cilj napada Crvene armije je Šleska, njemačka pokrajina bogata rudama i industrijom. Sovjetski vođa Josif Isarionović Stalin jednostavno je prstom na zemljovidu pokazao na Šlesku i rekao konjevu jednu riječ – zlato. Zauzimanjem Šleske, trupe Crvene armije oduzele bi Trećem rajhu jednu od najvažnijih pokrajina i približile se krajnjem cilju, Berlinu. Konjevi za napad pripremio goleme snage. Na svakom kilometru fronta rasporedio je 300 teških i srednjih topova. Ujutro 12. siječnja 1945. ti su topovi otvorili vatru koja je doslovce spalila njemačke položaje. Max Hastings u knjizi Armageddon ovako opisuje napad prvog ukrajinskog fronta. Bombardiranje je počelo u 4 sata i 35 minuta ujutro 12. siječnja i bilo je usmjereno na položaje četvrte pancer armije. Smrznuto tlo bilo je razderano na tisućama mjesta. Kuće su se smrvile u ruševine, bunkeri su se srušili na ljude u njima. Preživjeli su ležali ošamućeni i traumatizirani. Juri su počeli u pet ujutro sovjetski prednji bataljuni, kažnjeničke postrojbe. Iskušavali su njemačke crte obrane, zaobilazili točke otpora i napredovali oko kilometar u dubinu. Bilo je to samo izviđanje. U deset sati počela je nova baraža koja je izlijevala vatru na obrambene položaje u dubini od desetak kilometara. Ta je faza trajala dva sata. Njemci su procijenili da ih je to bombardiranje koštalo 65% topništva i 25% ljudstva. U tom bombardiranju ne samo da je uništen stožer četvrte pancer armije, već je u njemu nestala i njemačka pokretna pričuva, koja je prema Hitlerovim zapovjedima raspoređena blizu prednjih obrambenih crta. Višesatno sovjetsko bombardiranje doslovce je samljalo prve njemačke crte obrane. Oni preživjeli spremni za borbu povukli su se na drugu crtu. U 13 sati 50 minuta general Dimitrij Leljušenko zatražio od Konjeva dopuštenje da njegova četvrta tenkovska armija krene u napad. Konjev je za 7 minuta dao dopuštenje. Leljušenko je trebao početi napad u 14 sati. Napad su predvodili novi teški tenkovi tipa Stalin koji su imali top od 122 mm. Napad prvog ukrajinskog fronta nije se dao zaustaviti. 19. siječnja trupe Crvene armije ušle su u Krakovu. Dva dana nakon prvog ukrajinskog fronta na istočnom frontu napove prvi bjeloruski front pod zapovjedništvom maršala Georgija Žukova. Kako piše John Erickson u knjizi Put za Berlin, ako je napad Konjevljevog fronta srušio stupove njemačke obrane, onda je napad Žukovljevog fronta urušio cijeli krov te obrane. Za razliku od Konjeva, Žukov je zapovjedio da se odmah iza prednjih bataljuna u napad upute tenkovske i pješačke postrojbe put kroz njemačke položaje krčila im je topnička vatra koja je takozvanim vatrenim trakama razarala njemačke položaje. Max Hastings piše. Njemci su pokrenuli brojne protunapade s tenkovima, jurišnim topovima i pješaštvom. Svi su propali. Nemoguće je ne usporediti način na koji su Rusi odbijali napade sa zastojima na koje su Amerikanci i Britanci bili prisiljeni u sličnim okolnostima. Njemci su, kad su u pitanju bili bokovi, smatrali zapadne saveznike apsurdno živčanima. Iznova i iznova na zapadnom frontu lokalni protunapadi dovodili su do toga da napadi saveznika budu prekinuti. Ruska agresivnost ponekad je bila kažnjena okruživanjem njihovih jurišnih postrojbi, ali Rusi su se navikli na to i to ih nije uzbunjivalo. Ljudi su s ponosom govorili da su dva, tri ili četiri puta preživjeli okruženje. Prije ili kasnije bi se sovjetski glavni položaj ili snage poslane u pomoć probili kako bi se pridružili jurišnim postrojbama. U ranim danima ofenzive na Vistuli loše vrijeme ograničilo je sovjetsku potporu iz zraka. Ali cijela je operacija pokazala sovjetsko majstorstvo u napadu, odlučnost u iskorištavanju uspjeha i odlučnost u odbijanju protunapada. Do podneva 17. siječnja 1945. Žukovlje front oslobodio je Varšavu. Cijela Kornja Šleska bila je u sovjetskim rukama. Napad je išao i dalje. U tom silovitom naletu dva fronta vojnici Crvene armije došli su u okolicu Krakova, kod industrijskog grada koji su Poljaci nazivali osjeci Do 26. siječnja frontovi kojima su zapovjedali maršali Žukovi konjem izbili su na rijeku Odru. 322. strljačka divizija Crvene armije koja je bila osnovana u kolovozu 1941. probila se 26. siječnja do golemog kompleksa Auschwitz-Birkenau. Prvi logor na tom mjestu po zapovjedi čelnika SS-a Heinricha Himmlera osnovan je 27. travnja 1940. U njega su prvo slani politički zatvorenici, uglavnom Poljaci i Njemci. U listopadu sljedeće godine počela je izgradnja Auschwitza 2 ili Birkenaua, koji je bio građen u obližnjem selu Bžežinka. Auschwitz II bio je logor za istrebljenje. SS ga je izgradio u golemo gubilište s oko 300 baraka za zatočenike i četiri takozvana kupališta, zapravo komora u kojima su zatočenici logora usmrćivani otrovnim plinom. Pored sela Dvori, izgrađeni Auschwitz III, logor za robovsku radnu snagu koji je počeo s radom u svibnju 1942. godine. Auschwitz se razvio kompleks logora koji je sadržavao i 45 manjih logora, uglavnom s robovskom radnom snagom. Taj kompleks bio toliko velik da su u njegovom oslobađanju sudjelovale četiri divizije Crvene armije, ali 322. bila ta koja je oslobodila Auschwitz-Birkenau. Što je u njemu zatekla, piše Max Hastings. Bezistica Crvene armije Julija Poznjakova bila je jedna od onih koji su poslani da pomognu liječnicima da se nose sa 7600 preživjelih iz najvećeg logora smrti u Hitlerovom carstvu. Peći su bile hladne već deset dana, ali ostao je smrad smrti, iako ga isprva Julija nije prepoznala kao takvog. Gledala je u velike hrpe dječjih cipela, gomile ljudske kose, masu dosija i papira u uredima logora i bila je zapanjena što su Njemci, pored 348.820 muških odijela i 836.255 ženskih kaputa i haljina, iza sebe ostavili takvu gigantsku kolekciju dokumentacije i dokaza. Dok je pregledavala odjeću i papire, izjavila je. Čini mi se da sam nekako kriva što dotičem sve te stvari. Duhovi mrtvih bili su svuda oko nas. Teško je spavati noću. Tjednima nakon nisam mogla podnijeti miris sprženog mesa. Svake noći, kad bi se vratili u svoje konačište, zagrijavali bi vodu i očajnički bi se ribali, pokušavajući sprati sa svojih tijela miris genocida. Auschwitz nije bio prvi logor za istrebljenje koji su oslobodile trupe Crvene armije. U srpnju 1944. one su oslobodile Majdanek, logor za istrebljenje podignut pored Lublina. Zapadni saveznici tek će u travnju 1945. ući u prvi nacistički logor. 14. travnja britanske trupe ušle su u Bergen-Belsen, logor utemeljen 1943. godine pored istoimenih sela, smještenih 16 km od grada Cela. Max Hastings u knjizi Armageddon ovako opisuje ulazak britanskih trupa u Bergen-Belsen. Britanci su pokopali 23.000 tisuće tijela u Belzenu i evakuirali su danjih 28.900 ljudi. Jedan od liječnika koji je otišao u logor u britanskoj uniformi bio je rođenjem njemački židov. Taj čovjek, dr. Horvel, napisao je svojoj ženi. Fraza za ovo se borimo nikad nije imala tako duboko značenje za mene. Orwell je gledao kako se puni svaka od masovnih grobnica i kako se stavlja oznaka na njih. Bergen-Belsen nije bio logor za istrebljenje, ali u njemu između siječnja i sredine travnja 1945. od gladi, pretjeranog rada i bolesti umrlo više od 35.000 ljudi. Američke trupe oslobodile su 11. travnja 1945. Buchenwald. Dachau, prvi logor koji su utemeljeni nacisti u Njemačkoj, oslobođeni krajem travnja. Max Hastings piše. Američki legendarni novinar Ed Marrow usporedio je zdravog, dobro uhranjenog Njemca koji je orao obližnja polja s ljudskim kosturima Buchenwalda koji je oslobodila američka treća armija. Opisao je nagomilana tijela, paralizu skoro mrtvih. Izvijestio sam onome što sam vidio i čuo, ali samo dio, rekao je veliki reporter. Za većinu toga nemam riječi. Erve Thompson iz Sunday Timesa pisao je iz Belzena. Kad gledate na ljudsko tijelo izobličeno preko svake prepoznatljivosti, i dođete do točke gdje doslovce nema razlike između živih i mrtvih, vi ste s onu stranu šokantnog, jer ste i s onu stranu normalnih ljudskih standarda. U Dachau, u provali spontanog bijesa, njemački osloboditelji pogubili su 21 stražara. Njih 17 bili su pripadnici SS-a. 25. travnja 1945. oko 16 sati 40 minuta kod grada Torgao na rijeci Labi susreli su se vojnici 69. američke divizije i sovjetske 58. gardijske divizije. Pet dana kasnije na Rajstagu zaviorila se zastava pobjede Crvene armije. Predstavnici njemačke vojske potpisali su 7. svibnja u Remsu bezuvjetnu kapitulaciju. Kapitulacija je potpisana u stožeru generala Dwighta Eisenhowera, vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu. Nakon potpisivanja kapitulacije pred zemlje pobjednice u drugom svjetskom ratu postavilo se pitanje što napraviti s Njemačkom i njezinim stanovnicima. Kako se postaviti prema zemlji koja je 1939. pokrenula rat u kojemu je stradalo više od 50 milijuna ljudi. Nakon poraza u Prvom svjetskom ratu Njemačka ne samo da je zadržala svoju vladu, doduše car je bio prisiljen na abdikaciju, nego je zadržala svoju vojsku. Vojska je bila mirovnim sporazumom ograničena na sto tisuća ljudi, ali saveznici su u njoj vidjeli zametak militarizma koji je služio Hitleru u njegovom pohodu na Europu. Kada je vidio mirovni sporazum potpisan u Parizu 1919. godine, francuski maršal Ferdinand Foch, vrhovni saveznički zapovjednik u Prvom svjetskom ratu, izjavio je da to nije mir, već 20-godišnje primjerje. Saveznici nisu namjeravali ponoviti tu grešku. U poruci Kongresu za novu godinu 1943. američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt izjavio je da drhti od pomisli što bi se dogodilo čovječanstvu ako rad završi nepotpunom pobjedom. Na kraju konferencije u Kazablanci Roosevelt je nepotpunu pobjedu spriječio izjavivši da se od Njemačke i Japana traži bezuvjetna kapitulacija. U svibnju 1945. Njemačka je bila potpuno poražena, razorena, njezina vojska od 10 milijuna ljudi pod oružjem kretala se prema zarobljeničkim logorima. Ali postojalo je nešto što se moralo što prije riješiti, govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista postupak denacifikacije je bio zamišljen sveobuhvatno i pokazalo se da da tako sveobuhvatno nije moguće provesti. Dakle, temeljno namjeravalo se njime obuhvatiti sve članove nacionalne socijalističke stranke, i to je u vojsci, u policiji, upravi, sudstvu, kulturi, medijima, obrazovanju i tako dalje, i njih maknuti s položaja i sa službe. Donesena je denacifikacijska direktiva, nju je donijela saveznička kontrolna komisija početkom 1946. godine i tamo se pokušalo detaljnije razraditi koje ljude, koje skupine treba obuhvatiti postupkom denacifikacije. Sad su zapravo nastali veoma ozbiljni problemi. Naime, sama stranka je imala 8 do 8,5 milijuna članova, što znači otprilike 12, 10 do 12% ukupnog stanovništva, dakle od najmanjih nogu do najstarijih ljudi Trećeg rajha. Drugo, ta brojka nije bila konačna, jer tu je trebalo pridorati i ljude koji su bili članovi organizacija koje su bile povezane sa nacističkom strankom. Pa se onda pokazalo da u fronti rada ima 27 milijuna ljudi. Da u ženskoj organizaciji NSDAP-a ima oko 17 milijuna ljudi. Pa je tu trebalo pridorati sa nevalim brojem ljudi i klub vozača pa Hitler Jugend. Tome sve skupa jedva nekad bilo kraja, kad su podvukli crtu, shvatili su da je što u nacističkoj stranci, što u organizacijama povezanom sa nacističkom strankom 45 milijuna ljudi. Sve te ljude denacificirati, izbaciti ih van iz eh, javne i neke druge ovaj, službe, znači da država naprosto ne bi mogla funkcionirati. Ta denacifikacija je provođena zapravo na nekoliko načina i osnovi na kraju se pokazalo da je svaka okupacijska vlast to provodila na, na svoj način. Ono što mi danas primarno smatramo pod denacifikacijom, to je prije svega ono što je rađeno u američkoj okupacijskoj zoni. 8. svibnja 1945. godine nakon potpisivanja njemačke bezuvjetne kapitulacije u Remsu mir je nastupio u Europi. Za Njemce na taj dan počelo ono što su oni nazivali štande nul ili nulta godina. Kakva će Njemačka biti nakon potpunog poraza nisu znali ni sami saveznici. Dokument koji je potpisan 7. svibnja u Remsu, a onda sljedećeg dana i sa predstavnicima Sovjetskog vrhovnog zapovjedništva u Berlin Karlhorstu bio je kratak. Frederick Taylor u knjizi Istjerivanje Hitlera, okupacija i denacifikacija Njemačke piše. On je sadržavao samo šest paragrafa, nijedan od njih nije bio duži od dvije rečenice. Tekst je uglavnom sastavio John Council, britanski pukovnik u stožeru Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu. On je u civilnom životu bio menadžer kazališnih glumaca. Dobar dio tog dokumenta preuzeo je iz izvještaja o njemačkoj predaji u sjevernoj Italiji, objavljenog u novinama američke vojske Stars and Stripes. U Londonu je osnovano tijelo nazvano Europska savjetodavna komisija ili EAC, koji su činili predstavnici saveznika. Ali to tijelo nije stiglo pripremiti na vrijeme dokument predaje. EAC je svoj dokument pripremio 21. svibnja. U njemu je pisalo da u Njemačkoj ne postoji središnja vlada koja je spremna preuzeti odgovornost održavanja reda, upravljanja zemljom i osiguravanja predržavanja uvjeta nametnutih od sila pobjednica. To je značilo da će Njemačkom vladati zemlje pobjednice, SAD, Sovjetski savez, Velika Britanija i Francuska. One su formalno preuzele vlast u Njemačkoj 5. lipnja 1945. 17. srpnja te godine u Podzdamu, pored Berlina, po posljednji put sastala su se Velika Trojica. Konferencija je potrajala do prvog kolovoza. Njezin kraj od izvorne velike trojice dočekao je samo Stalin. Roosevelt je umro u travnju 1945. Naslijedio ga je njegov potpredsjednik Harry Truman. Za vrijeme konferencije konzervativci Winstona Churchilla izgubili su na izborima i novi britanski premijer bio laburist Clement Attlee u Potsdamu Velika Trojica uspjela su dogovoriti šest važnih stvari za posjeratnu Njemačku. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, hladnoratovska borba za Njemačku, piše. Prvo, odlučili su utemeljiti vijeće ministara vanjskih poslova, koje se trebalo redovito sastajati kako bi pripremilo mirovne sporazume Njemačke i saveznika. Drugo, Velika Trojica dogovorila su se da će se prema Njemačkoj odnositi kao prema jedinstvenoj ekonomskoj cjelini uz jednaku raspodjelu ključnih roba po cijeloj okupiranoj Njemačkoj. Treće, Velika Trojca napustila su of plan, ali su se dogovorili da će ukinuti njemačke kartele, trastove i druge monopolističke organizacije. Četvrto, Velika Trojca prešutno su se dogovorila da neće biti potpunog i trajnog komadanja Njemačke. Peto, Velika Trojca prešutno su se složila s deportacijama preostalog njemačkog stanovništva iz Čehoslovačke, Mađarske i Poljske. Kroz nekoliko godina iz tih su zemalja doslovno protjerani svi Njemci. Iako su se Velika Trojca dogovorila da će deportacije biti provedene urednim i ljudskim načinom, Njemci su obično protjerivani bez ikakve šanse da uzmu nešto sa sobom. Hitlerov Wehrmacht ostavio je toliko gorkih uspomena u zemljama koje je okupirao da se nitko nije želio pažljivo odnositi prema Njemcima. Šesto, Velika trojica otvorila su put za stvaranje njemačke vlade koja će prihvatiti mirovni sporazum. U Podzdamu saveznici su se dogovorili da će inzistirati na denacifikaciji Njemačke. Sve zemlje pobjednice neće jednako provoditi tu denacifikaciju. Najrevnije su je započele dvije najjače sile pobjednice, Sovjetski savez i Sjedinjene američke države. SAD su denacifikacijom namjeravale obuhvatiti skoro cijelo stanovništvo svoje okupacijske zone. One su stanovništvo, dakle naciste i one koji su bili s njima povezani, podijelili u pet skupina. Prvi su bili glavni počinitelji. To je značilo kad se dođe u kontakt s njima odmah uhititi, pokrenuti sudski postupak protiv njih i sudski postupak protiv njih može rezultirati i izricanjem i izvršenjem smrtne kazne. Druga skupina su bili počinitelji, ali više ne glavni počinitelji, zatim aktivisti, militanti i profiteri. Za njih isto vredilo ovaj, uhićenje, izvođenje pred sud, a ograničenje je bila kazna zatvora do 10 godina. Treću skupinu su učinili manji počinitelji. Oni su uglavnom bili osuđivani na rok kušnje od dvije do tri godine, imali su druga ograničenja, ali zapravo nije im prijetila, izravno im nije prijetila zatvorska kazna. Četvrta skupina su bili suputnici, oni su imali razna ograničenja na zapošljavanje, putovanje, politička prava, političke angažman I peta skupina su bili oslobođenici. Do 1947. godine je u njemačkoj okupacijskoj zoni otprilike 2 milijuna ljudi prošlo kroz to na način da se zaključilo da oni u određenom razdoblju zapravo ne mogu biti ništa više od fizičkih radnika. 1948. godine postaje jasno da je hladni rat tu, da se stvari dramatično mijenjaju, posebno nakon komunističkog državnog udara u Čehoslovačkoj u veljači 1948. godine i raste zabrinutost od sovjetskog bloka i zbog rasta moći sovjetskog bloka. Ta zabrinutost postaje veća nego zabrinutost zbog nacizma koji je tri godine prije toga poražen, koji je doživio potpuni vojni poraz i koji je doživio u tom trenutku već i golemu diskvalifikaciju i moralnu na velikom procesu u Nürnbergu. i nakon toga taj proces denacifikacije u američkoj zoni se znatno usporava i mijenja čak toliko da je Oto Skorzeni, kojeg se nazivalo jednim od prvih specijala sa Adolfa Hitlera, 1952. godine u odsutnosti očišćen. E, dakle, mogao se komotno vratiti u Njemačku i mirno živjeti. Denacifikaciju je bilo teško provesti. Nakon rata u Njemačkoj je bilo više od 8 milijuna članova nacionalsocijalističke Njemačke radničke partije. U Bonu, budućem glavnom gradu Zapadne Savezne Republike Njemačke, 102 od 112 liječnika bili su članovi nacističke stranke. U Kelnu od 21 stručnjaka zaposlenog u sustavu za vodoopskrbu, njih 18 bili su članovi nacističke stranke. U okupacijskim zonama zapadnih saveznika 18 milijuna upitnika bilo je ispunjeno kako bi se procijenilo sudjelovanje pojedinaca u nacističkoj vlasti. Američke okupacijske vlasti procijenili su da je oko 3,5 milijuna Njemaca u njihovoj okupacijskoj zoni moglo biti optuženo za zločine. Bila je to jedna četvrtina od svih stanovnika američke okupacijske zone. A i Njemci nisu željeli biti optuženi za zločine i mnogi su pažljivo krili svoju prošlost. Mary Fulbrook u knjizi Povijest Njemačke 1918-2008 piše. Potreba za pismenom preporukom dovela je do masovne proizvodnje takozvanih persil certifikata. Ljudi su tražili svjedočenje od vrijednih i poštovanih članova zajednice poput svećenika i pastora koji bi potvrdili da su oni uvijek bili dobri kršćani i samo nominalno nacisti. Tribunali su uskoro počeli nalikovati na praonice. Čovjek bi ušao noseći smeđu košulju nacista i izašao s bijelom uštrikanom košuljom. U sovjetskoj okupacijskoj zoni denacifikacija je bila sastavni dio klasne borbe. Zemljišna reforma uništila je junkersku klasu. Junkeri su bili pripadnici zemljoposjedničkog plemstva u Pruskoj i Istočnoj Njemačkoj. Oni su bili i temelj časničkog kadra njemačke vojske. U nacionalizaciji i ekspropriaciji industrije uklonjeni su i bogati industrijalci. Junker industrijalci bili su uglavnom podržavatelji nacističkog režima ili njegovi aktivni članovi. Čistke su se dogodile i u administrativnom aparatu te u sustavu obrazovanja. Do 1951. u sovjetskoj okupacijskoj zoni oko 80% učitelja bili su novi ljudi, bez veza s nacističkim sustavom u zapadnim okupacijskim zonama nije bilo nacionalizacije, ekspropriacije i klasne borbe. Najtemeljitije je denacifikacija ta provedena zapravo u medijima i u izdavaštvu, što čak i nije toliko čudno, iako bi se možda očekivalo da će biti, ne znam, vojska, sama stranka i tako dalje, možda i više tome izloženi, kad se ima na umu kakav propagandni aparat je stvorila nacistička Njemačka. Dakle, potpuna denacifikacija je bila provedena u 37 dnevnih novina, 101 magazinu, šest e, radija, više od 300 kazališta, više od 600 kina, 230 do 250 nakladnika, a denacifikacijom nisu bili obuhvaćani samo ljudi, nego i knjige i to malo čudno zvuči, ali denacificirano ili je denacifikacijom bilo obuhvaćeno 30 tisuća naslova knjiga od školskih udžbenika pa nadalje koje su bile zabranjene. Britanci su bili poznati po tome što su zapravo pragmatični kakvi veoma često jesu, prvi počeli sa nekakvim olakšavanjima, sa nekakvim recimo usporavanjima denacifikacije. Zato je bilo nekoliko razloga. Jedan razlog je bio taj što su oni baštinili industrijski veoma razvijen dio Njemačke, pa da su provodili denacifikaciju u potpunosti ne bi imao ne samo tko raditi, nego ne bi bilo dovoljno ni visoko kvalificiranih radnika, ali ni inženjera koji bi vodili te pogone. A druga stvar, oni su vrlo brzo shvatili da je potpuna denacifikacija nemoguća i to su shvatili na primjeru jednog građanskog zanimanja, odnosno odvjetništva. Jer su shvatili da je 90% odvjetnika na neki način povezano sa NSDAP-om. Njih sve eliminirati, znači nema odvjetništva, dakle de facto nema ni pravnih postupaka, nema tko braniti ljude. Paradoksalno nema tko braniti potencijalno ni naciste ovaj, pred sudovima. U Francuzi nisu koristili pojam denacifikacija nego purifikacija. Oni baš nisu bili najnježniji u tom pristupu, oni su polazili od toga da su svi Njemci krivi ili makar su odgovorni za nacizam što je vjerojatno bio i refleks i okupacije i višinskih vlasti, pa čak možda i malo ovaj, ispiranje vlastite savjesti zbog toga što su Francuzi bili na čelu Višija dok je Viši postojao, a u njihovom slučaju oni su denacifikaciju najtemeljitije proveli među učiteljima. Naime, otprilike tri četvrtine učitelja je na kraju rata 45. bilo ili izravno uključeno u nacističku stranku ili pod utjecajem nacista, što isto tako posljedica 12 godina nacističke vladavine i čišćenja obrazovnog sustava od e, ljudi koji nisu bili nacisti njihovog ovaj, izbacivanja i u tom pogledu su Francuzi veoma temeljito djelovali. Postupku denacifikacije protivili su se i sami Njemci. Bilo se teško suočiti s činjenicom da je režim koji su podržavali i u kojem su aktivno radili počinio tolike zločine i da su i oni zato odgovorni. Tony Judd u svojoj povisti povijesti Europe piše. Reedukacija imala nesumnjivo ograničen utjecaj. Jedna je stvar bila prisiliti Njemce da budu na projekciji dokumentarnih filmova o nacističkom režimu, drugo je bilo natjerati ih da te filmove gledaju, a još više i da promisle o onome što gledaju. Mnogo godina kasnije pisac Stefan Hermlin opisao je prizor u frankfurtskom kinu gdje su Njemci morali gledati dokumentarne filmove o Dachau i Buchenwaldu prije nego što bi dobili svoje kartice za racioniranje hrane. U polusvjetlu reflektora mogao sam vidjeti da većina ljudi okreće svoje lice nakon početka filma i tako su ostali sve dok film nije završio. Danas mislim da je okretanje lica bio stav mnogih milijuna. Protiv dosljedne primjene denacifikacije govorio je Konrad Adenauer. On je nakon dolaska na vlast nacista odstranjen sa svih političkih funkcija, a 1944. zatočen je u koncentracijski logor. 5. svibnja 1946. u javnom govoru u Upartalu on je zatražio da se na miru ostave takozvani suputnici nacističkog režima. Dva mjeseca kasnije u govoru tek osnovanoj Kršćansko-demokratskoj uniji budući kancelar Savezne republike Njemačke izjavio je da denacifikacija predugo traje i da će ona samo probuditi nacionalističke osjećaje kod Njemaca. Godine 1949. tek osnovana Savezna republika Njemačka završit će s istragama o nacističkoj prošlosti državnih službenika i vojnih časnika. U Bavarskoj 1951. 94% sudaca i tužitelja, 77% zaposlenika Ministarstva financija i 60% službenika u Ministarstvu poljoprivrede bili su bivši članovi nacističke stranke. Do 1952. svaki treći službenik u Ministarstvu vanjskih poslova zapadne Njemačke bio je bivši nacist. Adenauer, glavni pomoćnik Hans globke bio je pisac službenih komentara Nirnberških zakona iz 1935. Ipak denacifikacija nije bila potpuni neuspjeh. Važnu ulogu u suočavanju Njemaca sa nacističkim zločinima imala su suđenja nacističkim dužnosnicima i pripadnicima sigurnosnog i vojnog aparata. Nakon rata je organiziran niz suđenja ratnim zločincima. Najpoznatije je naravno veliko suđenje u Nirbergu od uh, studenog 45. pa do 1. listopada 1946. godine. Na tom suđenju su optužena 24 vodeća nacista i visoki častnika njemačke vojske Wehrmachta. Dakle, oni najviši koji su bili dostupni. Hitler se ubio, Himmler se ubio kad su ga otkrili da se krije pod lažnim imenom Heinrich Hitzinger. A od ovih najdostupnijih, najkrupnijih ovaj, da tako kažem, oni su bili izvedeni pred eh, sud u Nürnbergu. Osim zapravo dvojice iz te 24-ice, ali među njih 24 bio je Martin Bormer kojem se sudjelo u odsutnosti, jer tada se još nije znala njegova sudbina a Robert Lay se u pritvoru ubio, tako da njemu nije suđeno. Ta suđenja su bila najavljena i od Teherana, Jalte, Poznama, samo se zapravo dosta dugo nije znalo kako ih organizirati i kako ih provesti, jer zapravo ono dobro međunarodno pravo nije odgovaralo. Ono naprosto nije predvidjelo da bi se sve takve stvari kao što se dogodilo u drugom svjetskom ratu mogle dogoriti i saveznici su se morali dogovoriti, zapravo stvarati novo pravo i novo međunarodno pravo da bi mogli suriti nacističkim eh, ratnim zločincima Mirovni sporazum potpisan u Parizu 1919. godine kojim je završio Prvi svjetski rat dopustio je mogućnost da se sudi njemačkim časnicima i političarima, uključujući i cara Wilhelma II. za zločine počinjene prema savezničkim vojnicima i prema stanovništvu Belgije i dijelova Francuske koji su bili okupirani od njemačke vojske. Car Wilhelm je nakon abdikacije otišao u Nizozemsku koja ga je odbila izručiti za bilo koje suđenje. Nova njemačka republikanska vlada tražila je da ona sudi svojim časnicima i političarima. Odbila je izručiti saveznicima bilo kojeg od traženih časnika i političara i umjesto toga ponudila je suđenje za ratne zločine pred Vrhovnim sudom u Leipzigu. Saveznici su na to pristali. Godine 1921. završilo je to suđenje. Na njemu se sudilo samo nižim časnicima. Dio je optuženih oslobođen, dio je osuđen na zatvorske kazne koje su bile izuzetno niske. Gotovo svi optuženi slavljeni su kao mučenici žrtve. Saveznici nisu namjeravali dopustiti da se sve to ponovi na kraju drugog svjetskog rata. Njemačke vlade više nije bilo. Optuženima za zločine u drugom svjetskom ratu sudit će sud koji će osnovati zemlje pobjednice. Bilo je dogovoreno da će biti uspostavljen međunarodni vojni tribunal. Tamo su bile zastupljene sve četiri zemlje, dakle Francuska, Velika Britanija, Sjedinjene države i Sovjetski savez sa svojim tužiteljima i sa e, svojim sucima. A pravni temelj za taj sud je Londonska povelja iz za 1945. godine. To je bio nakon dugih i brojnih pregovora zapravo taj konačni dokument koji je dao pravni temelj za Nürnberg. Tamo je bilo dogovoreno uz ostalo da će se suriti za planiranje, pripremanje i provedbu agresivnog rata, za zločin protiv mira, za ratni zločin i za zločin protiv čovječnosti. Suđenje je počelo 20. studenog 1945. godine. Najveća zvjerka najkrupnija zvjerka koja je bila od nacista izvedena pred taj sud bio je Hermann Gering ali bili su i brojni drugi. Bio je recimo Hitlerov zamjenik u stranci Rudolf Hess koji je pobjegao za vrijeme rata u, Škotsku, bio je i Albert Speer, bio je Wilhelm Keitel, ako govorimo o vojsci, admirali Denis Redel, general Jodel i, i mnogi drugi. I suđenje je zapravo u potpunosti demaskiralo nacistički režim, posebno kada je riječ o holokaustu i sa dokazima koji su bili izvedeni i sa svjedočenjima. 28. siječnja je prvi put u klupu za svjedoke sjeo čovjek koji je preživio holokaust, koji je bio žrtva, ali uspio preživjeti. To je bio francuz Marie-Claude Vailan Couturier, židov iz Francuske, koji je kao pripadnik e, pokreta otpora bio deportiran u Auschwitz. Svjedočio je na tom suđenju i Rudolf Höss, koji je bio najzloglasniji zapovjednik od svih zloglasnih zapovjednika Auschwitza i na koncu je izrečeno 12 smrtnih kazni koje su sve potvrđene. Izvršeno ih je 10, Gering se ubio u oči izvršenja kazne, a Borman je osuđen na, na smrt u odsutnosti, a ostali su osuđeni na zatvorske kazne u raznom trajanju do kazne doživotnog zatvora i posljednji koji je zapravo Služio je zatvorsku kaznu koju je umro u zatvoru je Rudolf Hess. Nakon rata za vrijeme izravne savezničke okupacije Njemačke na suđenima u okupacijskim zonama Francuske, Velike Britanije i SAD-a više od 5000 ljudi bilo je osuđeno za ratne zločine. Njih manje od 800 bilo je osuđeno na smrt. Od tih osuđenih njih 486 je pogubljeno. Zadnji je osuđeni nacistički zločinac pogubljen u lipnju 1951. u zatvoru Landsberg. Saveznici su namjeravali da suđenje u Nürnbergu, a i ono na kasnija budu sastavni dio denacifikacije Njemačke i suočavanja s prošlošću. Tony Judd piše. Od početka suđenja za njemačke ratne zločine bila su važna kako za pravdu, tako i za pedagogiju. Glavno suđenje u Nürnbergu prenošeno je dva put na dan na njemačkom radiju. Prikupljani dokazi izlagani su u školama, kinima i središtima za preobrazovanje po cijeloj zemlji. Ipak dobrobit suđenja nije bila uvijek očita. U ranom nizu suđenja zapovjednicima koncentracijskih logora i stražara mnogi su izbjegli kaznu. Njihovi odvjetnici iskoristili su u svoju korist angloamerički pravni sustav po kojem se sudilo. Unakrsno su ispitivali i ponižavali svjedoke i preživjele iz logora. Na suđenju osoblju Bergen-Belsena u Linebergu, održanom od 17. rujna do 17. studenog 1945. britanski odvjetnici obrane bili su ti koji su uz djelomični uspjeh tvrdili da su njihovi klijenti samo poštivali nacističke zakone. 15 od 45 optuženika je oslobođeno. Mnogima koji su promatrali suđenja, posebno onima iz nekad od Njemačke okupirane Europe i zemalja pobjednica, činilo se da ta suđenja nisu dovoljna. Da se iz stava većine optuženih može zaključiti da je Adolf Hitler bio jedini pravi član nacističke stranke i da je krivac za sve. Ali politika denacifikacije imala je jedan golemi uspjeh. Odlukom Savezničkog nadzornog vijeća od 15. listopada 1945. okončano je postojanje nacističke stranke i svih organizacija vezanih uz nacističku stranku. Nacisti su kao skupina bili uklonjeni iz Njemačke i potpuno je diskreditirana nacistička ideologija. Svi zločinci nisu kažnjeni, ali njihova ideologija uklonjena je iz velikog dijela Njemačke. Nakon toga su organizirani mali nirbički procesi, ali se zapravo već pred kraj velikog nirbičkog procesa pokazalo i postalo je jasno da su razlike među saveznicima tolike i da hladni rat već toliko djeluje na neki način da će biti nemoguće slična suđenja zajednički organizirati u buduće. Najpoznatija suđenja nakon toga su takozvani mali nirbički procesi koji su bili organizirani do 1949. godine. Riječ je o 12 takvih suđenja. Suđenja su bila, hajmo reći, tematska. Jel? Recimo, prvo je bilo posvećeno liječnicima. Neka su bila nazvana po imenima najvažnijih optuženika, recimo Milhi i ostali. Na tih 12 suđenja je bilo ukupno 1416 osuđenih, njih oko 200 na smrt, 279 na doživotni zatvor, a ono što je zanimljivo, što je također opet uvelike posljedica hladnog rata, je to da su od svih onih koji su bili osuđeni na vremenske kazne zatvora, uključujući one koji su bili osuđeni na kaznu doživotnog zatvora, 50 i ranih 50 godina praktički svi bili na slobodi. Nisu samo denacifikacije i kažnjavanje ratnih zločina bili na pameti saveznicima nakon pobjede. 11. travnja 1945. godine do vile Hügel, smještene u južnim predgrađima Esena u Rulu došli su pripadnici 313. američke pješačke pukovnije. Vila Hügel bila je ogromna, imala je 260 soba i manje oko nje prostiralo se na nekih 30 hektara. Vila je gledala na jezero Baldainze i na rijeku Rur i bila je od 1873. godine rezidencija obitelji Krup. Što se događalo kada su američki vojnici došli do vile, opisuje Frederick Taylor u knjizi Istirivanje Hitlera. Oko 13.45 vojnici 313. pješačke pukovnije prišli su rezidenciji Krupovih, koja nije pretrpjela većih razaranja u bombardiranju Esena. Bili su primorani rastjerati oko stotinu tjeskobnih krupovih slugu koji su se okupili ispred ulaza. Nakon toga se časnik koji je zapovjedao s pištoljem u ruci našao ispred impozantne figure čiji su i ponašanje mogli dati krivi utisak da je riječ o samom gospodaru vile. On je bio u stvari samo osobni sobar Alfrida Krupa von Bolena von Halbaha. Gospodo, mirno je rekao taj njemački sluga, gospodin Krup čeka na vas. Mogu li vas zamoliti da krenete u ovom smjeru? Oko onoga što se nakon toga dogodilo stvoreni su mitovi. Neki tvrde da su američki časnici ostavljeni da čekaju daljnjih 20 minuta. Drugi tvrde da su prijetnje bile te koje su u prizemlje dovele visoku 37 godina staru glavu koncerna Krup, gdje je on, kad je utvrđen identitet, uhićen i odveden u džip. Časnik koji je uhitio Krupa, potpukovnik Sagmen, htio ga je pokazati svom zapovjedniku u stožeru 313. pukovnije. Pukovniče, upitao je Sakmen, imam krupa. Želite li s njim razgovarati? Zapovjednik je pljunuo na pod. Ne želim vidjeti tog kujnog sina. Odvedi ga u zatvorski kaves. U zatvoru je Alfred Krupp bio nekoliko dana i bio ispitivan. Mnogi su u njemu vidjeli velikog zločinca, čovjeka koji je ne samo podržavao Hitlerov režim, nego ga je i naoružavao za skoro šest godina dug rat. Nije samo zbog toga Krup bio kriv. U njegovim tvornicama radilo je na stotine tisuća robovskih radnika. Stotine tisuća u njima su i poginuli. Alfred Krup bit će osuđen na 12 godina zatvora zbog ratnih zločina, ali odslužit će samo 3 godine i onda biti pušten. Krupove tvornice trebale su saveznicima, ako zbog ničega drugog, onda zbog plaćanja ratne odštete. Što se tiče reparacija, upravo poučeni iskustvima Prvog svjetskog rata, saveznici su pokušavali smisliti nešto novo i ne ponoviti sve one greške koje su počinjene 1919. godine nakon završetka Prvog svjetskog rata. Reparacije su postojale, ali su bile bitno drugačije. Jednim dijelom one su bile u zapravo tom prisilnom radu, drugim dijelom one su provedene tako da su brojna njemačka industrijska postrojenja demontirana i prebačena druge zemlje, dakle u Sovjetski savez, u Francusku, Belgiju, dijelom Veliku Britaniju, Sjedinjene američke države nisu imale tih takvih potreba. Naravno da se iskorištavao u kompletu ovaj, ili u velikoj mjeri njemački industrijski potencijal za obnovu tih drugih zemalja, ali što se tiče reparacija u novcu, tome se pristupilo zapravo jako, jako oprezno. Pristupilo se oprezno zbog nekoliko razloga. Prvo što su svi imali na umu to iskustvo sa njemačkim reparacijama između dva svjetska rata. Pri čemu, to zapravo malo paradoksalno zvuči, to njemačko iskustvo sa reparacijama između dva svjetska rata, a dakle reći ošteti za prvi svjetski rat, nije bilo toliko katastrofalno kao što je ovaj dojam. Zahvaljujući nekoliko američkih planova i nekoliko promjena tih reparacija, te reparacije, kojima inače nikad nisu bila određena svota, svakako ne fiksna svota, su postale nešto što je bilo sasvim prihvatljivo, financijski sasvim prihvatljivo za njemačku državu. Sljedeća stvar koja je bila dosta važna je to da se prepustilo Njemačkoj na neki način da se individualno dogovara sa, sa državama o visini reparacija. Saveznicima su trebale njemačke tvornice koje su radile za Hitlerov režim. Najbolji primjer za to je slučaj IG Farbena, golemog koncerna koji je nakon General Motorsa, US Steela i Standard Oila bio uoči rata četvrta tvrtka po veličini na svijetu. IG Farben proizvodio je oružje i eksplozive, ali i ciklon B, otrovni plin kojima su ubijani ljudi u logorima za istrebljenje. IG Farben proizvodio i lijekove i kemikalije kojima su eksperimentirali liječnici SS-a poput Jozefa Mengele. Postrojenja IG Farbena zauzimala su veliki dio kompleksa Auschwitz. Nakon rata suđeno je 24 čelnika te tvrtke. Njih 13 proglašeno je krivima. Svi su osuđeni na zatvorske kazne. Većina ih je puštena znatno prije isteka tih kazni. Saveznicima su trebale tvornice koje su opskrbljivale Treći rajh. Trebali su im industrijalci koji će ih voditi. Netko je morao platiti odštetu za štetu učinjenu u Europi u drugom svjetskom ratu. Makar to plaćanje štete značilo i pomilovanje onih koji su vodili ratni stroj zemlje koja je tu štetu i napravila. Dobri Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. Tako da je sa Grčkom dogovorena reparacija sa tadašnjom saveznom Njemačkom, saveznom republikom e, Njemačkom, dakle zapadnom Njemačkom nakon uspostave dvije Njemačke države u iznosu od 115 milijuna maraka, što je bila solidna svota u, u to doba, ali sigurno bitno manja od e, štete koju je Grčka pretrpjela u drugom svjetskom ratu gdje je jako teško stradala posebno infrastruktura. Poljska kao država koja je pretrpila katastrofalna šteta u drugom svjetskom ratu, je bila dosta zanimljiv slučaj, jer je ona pod sovjetskim pritiskom, s obzirom da je bila u, sovjetskoj zoni, u sovjetskom lageru, eh, odustala od reparacija od eh, istočne Njemačke 1953. godine a za uzvrat je istočna Njemačka priznala liniju Odra Nisa kao graničnu liniju Eh, što se zapadne Njemačke tiče, Gjerek i Helmut Schmidt su 1976. godine sklopili sporazum prema kojem je zapadna Njemačka trebala isplatiti odštetu u visini od milijardu i 300 milijuna njemačkih maraka Poljskoj, ali se to nije odnosilo na židovsko stanovništvo Poljske koje je gotovo pa uništeno za vrijeme drugog svjetskog rata. Izrael zapravo na razne načine, dakle Izrael kao država koja je nastala nakon drugog svjetskog rata 48. godine, ali koja je zapravo međunarodni zastupnik i prema tim pitanjima židovskog stanovništva zapravo i dan danas dobiva odštetu što od njemačke države, što od niza velikih njemačkih kompanija koje su i židove koristili ili kao besplatnu radnu snagu i prisilne radnike u koncentracijskim logorima ali kao ljude na kojima su rađeni medicinski eksperimenti ili naprosto kao žrtve u najšem smislu te riječi. A Jugoslavija je to pitanje riješila sporazumom e, između Tita i kancelara Branta, dakle opet između Savezne republike Njemačke, a ne istočne Njemačke. I ti pregovori su trajali jako dugo, uz ostalo i zbog brojke. Naime, Jugoslavija je inzistirala na i sedamsto tisuća žrtava u drugom svjetskom ratu, što danas znamo da je to pretjerano za otprilike 700 tisuća, a Savezna republika Njemačka nikako nije htjela pristati na odštetu za tako velik broj mrtvih ljudi, jer su znali jako dobro što se zbivalo u Jugoslaviji za vrijeme drugog svjetskog rata, jer su znali jasno tako jako dobro da nisu baš sve koji su poginuli u drugom svjetskom ratu na području Jugoslavije ubili Njemci. Slušali ste povijest četvrtkom, tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Zoran Sajko. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.